Aine Saristoi, egunon? Egunon. Hordian, gaukoan literatur kronika untan, maina intzinean pausatu dituzu bi liburu. Liburu uska erganezake? Bai, eh, susen zira bi liburu, eh, motzak, bainan, bon, liburuen uh, Lo, lo ez du fitxik egan nahi. Egan aspaletik ikasi dut ez dela hori fidatu behar. Eta beraz bai, bi liburu aldiuntan, bi idazle desberdinak idatzia. Eh, bi imaztek, beraz lehena da Linda Le, eta bigarrena Colombe Schneck deitzen da, bi emazte idazle frantsesak. Eh, beraz, uh, itxura aldetik berdintxuak dira, gero mamiaren aldetik gai eman komun bat atseman dut bien artean, uh, biek eramaiten dute hausnarketa bat amatasunaren inguruan, eta hobe egan amatasun ezaren inguruan. Ara, beraz erten nuen liburu tipiak, hola erinak kanpotik ikusirik, baina eh, mamian txartuz gero seriosak edo astunak. Uh, lehen idazleak, Linda Le deitzen denak, autu bat hartu du aspaldian, aurrik esekuran ukaita. Aldiz, bigarrenak, Kolombosnek idazleak, berak ondatzen du, nola gaztaroan, istripu baten ondoktik aurdun eroritzen eta a, ah, bortuaren erabaki hartu zuen. Eh, lehen liburua beraz, Linda Leak idatzi duena, deitzen da A L'Enfant que je n'aurai pas. Eta libururi eh, gutun bat da, eraz, irurogeita hori aldeko gutun bat da, eta gutun hori du eh, Nil argitaletsak galdeginik, sail baten osatzeko, leza franxi, deitzen den saila osatzeko. Sailurek proposatzen du idazle esberdiner eskutitz bat idaztea. Sikulan idatzi ez duten eskutitz bat idaztea. Piska bat iraganetik askatzeko edo aspaldiko korapiloak desegiteko. Eta untsalaz liburu horiek pertsona, egiazko pertsona bati zuzenduak dira. Aldiuntan lindalek uh, ariketa bere ganatu du desberdinki, existitzen ez den haur bati idazten baitu. Ordean, zer erraiten alda untaz, biziki ongi idatzia? Izi erri ongi da, uh, goi mailako izkuntza erabiltzen du, uh, frantxas uh, aberatsa, txukuna, batzutan zaila, onartzen dut uh, behin baino gehiagotan iztegi hartu dutala, Iztegi sohotza duelako, Beri idazkera ere zuhutza da, uh, kasik klinikoa, analitikoa. Senitzen dugu, ara, idazten duen arekiko, ala ere distantzia bat hartu duela, urrundu dela, bere baitatik urrundu dela, eta urrunetik gauzak ikertzen dituela. Beraz badu ikerketa estilo hori, analitiko hori. Beraz, motza, bainan, ala ere, irakorketak galegiten du... Eh, atentzio eta uh, konzentrazio lan berezi bat. Gutun horren bidez hauk bati mintzu da, beraz, existitzen ez den hauk bati. mundura ez da sekulan agertu hauk hori, baina ala ere linda leren buruan gorputz hartu du. Uh, lindalek hauk ikusten du, susenki mintzu zaio, hika ari zaio, eta hauk hori mintzu delarik ez tiki bere hautua espikatzen dio eta bere bizi akondatzen dio. Eta bestalde, irakurlegoari ere ari da, edo diandarteari orokorki. Eta hor bere itzak gogoragoak bilakatzen dira. Uh, liburu hori esker bere autua justifikatu nahi du. Berak erraiten du gaur egun, emazten haurxedea normala bilakatu da, um, oitura edo kasik araua. Eta berak erabiltzen du ere zibilizazio itzahmen itza. Erran nahi du emaztek gaur egun haien emazten ejola edo papera aurren egitea dela. Beraz, berak aurkako erabakia harturik, bere autoa justifikatzera behartua sentitzen da, egun eroko bizian, unkan baititu, erreakzio latz batzu parean, bere familiarena, bere lagun oiarenak ere adibidez, edo bere lagunen erreakzio bortitzak, edo ez ulertzeak bederena. Era, beraz badira, gutun bat da, baina nekane bi irakurleri zuzenduak dela. Eh, gutuna alde batetik haujari eta bestaletik gizarteari. Uste dut, Xabier Lete eta Lourdes idiondo batek ere hola definiten zutera demoran, ez aurro kaitea. Bai, bai, bai, eta diskurtso hori ez da maizen zuten, alta gerota jende, beti danik jende, olako jendak izan dira, gaur egun gerota gehiago, argudio hainitzekin gibelean, eh, eh bakotsak bete baditu bere arrazoinak, edo pertsonalak, edo bere familiaren historiari lotutako arrazoinak, edo ere, eh, aipatzen alda, bada dek, dekroazanz edo mugimendu hortan, gaur egun, jende batzuk, ere hori integratu dutela haien uh, eh, prinzipioetan, aurren ez ukaitea, sortu dugun mundu hortan, bizitzeko ezutelako merexi. Mm -hmm. Eta beraz bada hausnarketa handi bat gizartearen uh, uh, bilakaeraren hausnarketa bat ere gibelean eta zer eskaini nahi dugun heldu diren haurer, azken finan. Mhm. ondoko belaunaldiak. Ondoko liburuan ordean abortua aipatzen da eta hau horren ez nahia? Bai, beraz hor... Irringarria dena, do ahigarria dena, obe liburu horrek gai zaila ipatzen du. Hor zinez, eh, eh, sartzen uh, gira haragi historioetan, gauza fisikoetan. Eta aldiz, doinua kasik alaia da. Ah bai. Idazteko manera, idazkera kasik airosa. Uh, jakin behar da, idatzi duelarik, kolompsnekak berrogeita sortzi urte zituela, liburua idaztean. Eta bere amazazpi urte amazazpi urtetan ukanduen esperientzia kondatzen du. Beraz, amazazpi urteko neska baten hitzak, uh, dierazpenak, ara, estiloa, bere ganatu ditu. Beraz, uh, berriz ezagri da, garaian zen nera buru, buruan edo gorputz barnean. Beraz, hortako erraiten dut testua pixka bat airosa dela, kasik batzutan ergel aire, zinez, uh, neska gazte baten... Eh, egunkaria balitz bezala. Ah, Hainitza zer esago ordean irakurtzeko? Bai, bigarren liburuaren uh, irakurketa erretxa da, deitzen da 17 an, eraz uh, amazazpi urte dituelako, eroinak. Uh, fite irakurtzen da, baina ala ere gaiak badu serioztasun uh, handia. Jakin behar da orain arte Kolomsnekak ez duela sekulan ne horri aipatu uh, bere biziko momentu latzuri, beraz amazia zpi urtetan, abortatzera edo hilaurtzera joan zelarik. Uh, lehen aldikot ipatu du duela sortzi urte, uh, sen idea etzen pertsona bati, eta hor, bigarren aldikot kondatzen du, eta aldiuntan uh, denek jakitea nahi du, liburu hori esker, lan luze bat egin baitu bere gainean eta onartu duelako. Gertatu zaiona azken finean, kasik behogeita marrortetan onartu duelako. Ara, beraz orain plazaratu nahi du. Bortu aipatzen derarik, eh, pentsatzen da emazteari, neskari, e, sofrikario, baina eh, beste norbait ere bada horren gibelean mutikoa ere aipatzen da bere lekoa. Bai, bikote baten aferada afera da edo arazoa da azken finean, mutikoaren tokia, hor da, bi, bi gazte horiek uh, eh, istripo hori ukan dute, eta biek elgarrekin aurre egiten dute, arazo hori. Beraz, astapenean eh, biak uh, eh, ahituak, ahapatuak dira, txentzitzen dugu boskario pixka bat ere bien aldetik, hori gaiten nuen ergelkeria aipatzen nuelari kostion, uh, eh, ara, biek momentuan txenditzen dute gai direla burrasu izaiteko amazazpi urtetan. Eta, bon, gunak pasa arau, oartzen dira zer izaiten aldean uh, baten ardura ukaitea, eta erabakia biek hartzen dute. Mutikoak dio hori izanen dela, present izanen dela, behar bada bere neskalagunak ez nahi bezain bat, baina azken finan hor dira, hor da, eta ikasgai izan da bientzat, bai neskarentzat, bai mutilarentzat, eta geroari begira biek hori gogoan atxikitzen dutela oartzen gira. O, liburu bukaeran, hogeita hamar urte berantago berriz eh, elgar ikusten dutelako, Uh, bon, liseoko uh, ikasle huien arteko pesta horietako batetan. Ez argiki zute argika aipatzen baina bien begiradetan ulertzen da hori beti burusoko batetan gelditzen dela. Neskaren zat, baina mutikoaren zat ere bai. Nori komendatzen aldituzo lako buruak? Pentsatzen dut uh, edo zein nerabek irakurtzen aldituela, eta ustez behar ezkoak dira, bederen uh, dizetan, deitzen den lekukotasun hori, irakurtzeko egisa da, biztanda hausnarketa pixka bat badagi belean, baina denentzat eskuragarria da. Beraz, nik liburu hori amabost urtetik goiti, amalau amabost urtetik goiti, irakurraziko nezake, uh, edo zen gazteri, mutiko eta neskari, uh, ara, berak erten duen bezala, uh, gaur egun horrek irauten du, eta horrendik luzaz iraunen duelako, aktualitatean gun hilabete hauetan hainitzen zuten dugu berriz aipatzen uh, bizi eskubidea edo uh, abortuaren eskubidea gai horiek beti pilpilean dira. Beraz, nostaz, behar eskualitaike argazte guziak liburu hori irakurtzea. Beste aldiz, helduago izan behar da. Buruan helduago, hizkuntza mailan ere izan behar da gaitasun gehiago ulertzeko. Tituluak uh, eh, horretarazteko eta zoin argitaratxek plazaratzen dituen, Beraz, lehena da A l'enfant que je n'aurai pas, idazlea deitzen da Linda Le, eta nil la tu izan da Et mekan. Eta bigarrena, deitzen da 17 ans, Kolombusnek uh, eh, da idazlea, eta graze argitaletxeak plazaratu du Bimilata an beraz hor urte astapenean. Milesker, Aines, ondoko hilabete arte? Ikus arte, you